Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 2, 575 AD Naluklok bilang pang-62 anim na Santo Papa si Pope Benedict I matapos ang isang taong bakante ang posisyon ng banal na Papa. Nagsumikap si Pope Benedict I na muling ibalik ang kaayusan sa Italia at Pransya kung saan nagkaroon ng barbaric invasion sa mga nasabing bansa na nagdulot ng kaguluhan maging sa kanilang pananampalataya. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.